บุ๊กทูห้าสิบแปดพันจาโฮฮัชต์อวัยวะ اعضای بدن ผมวาดรูปผู้ชาย من یک مرد طراحی می کنم เริ่มจากศีรษะก่อน ابتدا سر ผู้ชายสวมหมวก این مرد یک کلاه بر سر دارد มองไม่เห็นเส้นผม موها را نمی توان دید มองไม่เห็นหูด้วย گوشها را هم نمی توان دید มองไม่เห็นหลังด้วย کمر را هم نمی توان دید ผมกำลังวาดตาและปาก من چشمها و دهان را طراحی می کنم ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะ آن مرد می رقصد و می خندد ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว آن مرد یک بینی دراز دارد เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา او یک عصا در دستهایش دارد เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย او همچنین یک شال گردن به دور گردنش دارد มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น زمستان است و هوا سرد است แขนแข็งแรง بازوها هم قوی هستند ขาก็แข็งแรงด้วย پاها هم قوی هستند ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ این مرد از برف درست شده است เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม او شلوار یا پالتو نپوشیده است แต่เขาก็ไม่หนาวสั่น اما او سردش نیست เขาคือตุ๊กตาหิมะ او یک آدم برفی است